Labą dieną. Na kągi, modernizacijos modernizacijom, bet praeitą paskaitą baigiame e, vienu tokiu teiginiu, kad e, susidūrė visos mūsų minėtos e, civilizacijos 16-19 amžiui su vienu labai rimtu reiškiniu, tai yra su klimato kaita kuri buvo ir netikėta, ir ne visų amžininkų e, labai greitai e, pastebėta. Tačiau šio laikinis mokslas, tame tarpe ir, ir istorikai, puikiai žino, jog būtent naujųjų laikų pradžioje prasideda klimato atšalimas. Na beje, galėčiau visiems jums pasakyti, ypač tiem, kurie uh, E, yra filmų, animacinių filmų serijos ledynmetis mėgėjai, kad šiuo metu mes gyvename ledynmetį. Tik tai ne visai aišku, kokiam ar ledynmečio pradžioj, ar kažkokiam tarpe tarp dviejų apledėjimų. Na, duok dievė, galbūt ledynmečio pabaigoj. E, turiu omeny, kad e, Žemė per savo beveik 5 milijardo metų istoriją šešis kartus buvo uh, nuklota ledynų ir ledynų, kurie kartais siekdavo kelis kilometrus e, aukščio. Šiuo metu mm, mes gyvename gerokai šaltesnėje planetoje, negu kad jinai buvo prieš na, paskutinį ar dabartinį ledynmetį. Dar daugiau, e, mes dabar gyvename šiek tiek šaltesniam klimate negu tokiam, kuris buvo mezolite. Na, viena iš versijų, kodėlgi medžiotojai e, pereina prie žemdirbystės, tai yra iš mezolito į neolitą, yra ta, kad prasideda klimato atšalimas ir išgyventi iš medžioklės pasidaro labai ir labai sunku. Tenka ieškoti išeičių, ta išeitis tampa gyvulių e, naminio gyvūno įvairiausio auginimas bei žemdirbystė. E, na, tas šiltumas, ko gero, galimas apčiuopti mezolitinį, sprendžiant iš, iš gyvūnijos, iš augalijos, iš upių e, sraunumo, jūsų formuoto landšafto, iš tiesų e, šiuo metu klimatas yra šaltesnis. Dar daugiau galėčiau pasakyti šiomis dienomis, na, prasidėjus globalaus atšilimo metu, oras yra šaltesnis ne tik, kad e, nei Hmm, kažin kada prieš 8000 e, ar 6000 metų mezolito laikotarpį, bet šaltesnis e, negu aukštaisiais viduramžiais, nei 12, 11 ar 13 amžiai. Kas darosi, kai klimatas atšala? Visų pirma, e, oras sausėja ir prasideda na, tokie reiškiniai kaip gana mm, ilgos, gana drėgnos, e, gana na, žemdirbystai nelabai tinkančios žiemos. E, trumpėja e, vasaros, ilgėja tarp sezonai, tai yra ruduo su pavasarim. Klimatui atšilus, vasaros darosi karštesnės, na, o savo ruoštų žiemos sausos, bet jos e, šaltesnės. E, žodžiu, jeigu klimatas e, šyla, tai gali nutikti taip, kad, sakykime, kokią Baltijos jūrą žiemą ima ir užšalą. Taip yra nutikę 14 amžiuje, bent jau porą kartų metrašiuose tai minima. O klimatui šalant jūra neužšals bet ir vasarų nebus e, labai karštų, nebus ir e, labai šaltų žiemų. Žodžiu, ypatingų gal e, kažkokių bėdų klimato permainos nesukeltų, jeigu jos neliestų tiesiai ir šviesiai žemdirbių visuomenių. Žemdirbiam O nemažiau bėdų, beje, klimatas gali sukelti ir gyvulių augintojim, ypač klajoklinės gyvulininkystės atstovam. Žemderbiam nu, menkiausias klimato susviravimas beveik visada reiškia vieną, tai yra blogą derlių. Blogas derlius anksčiau ar vėliau reiškia badą. Ir jei pažiūrėti į viduramžių Mm, derlingumo, išklotinės, na, galima tai daryti pagal grūdų kainas, paskaičiuoja. Tai būklė yra gana apgailėtina lyginant su šiais laikais. Mm, vėlyvais viduramžiais Europoje, tai tame tarpe ir Lietuvoje, nes Europos dalis, mm, kas ketvirti metai būdavo koks nors nederlius. Kuomet, na, jeigu ne badas, tai, tai bent jau regioninis maisto trūkumas buvo jaučiamas kas keturi metai koks nors nedidelis badmetis, o vidutiniškai kas keliolika, kas apytikrai 12-13 metų ištikdavo didelis badas. Didelis badas tai jau toks, kuomet žmonės mirdavo te, tiesiog dėl maisto trūkumo, užsiimdavo kanibalizmu, visokių stipenų valgymu ir pačiais baisiausiais dalykais, kad tik tai e, likti gyvais. Na ir jeigu jūsų genealoginio medį nėra protėviai vieni bajorai ir dar ne šiai bajorai, o nu, turtingi bajorai, tai galite nebejoti, kad nuo 13 iki 18 amžiaus kas nors iš jūsų protėvių taip pat buvo priverstas maitintis toli gražu ne tuo maistu, mm, kurį galėtume rekomenduoti, nebijant baudžiamosios atsakomybės. E, na, kaip bebūtų, būtent klimato permainos savotiškai išbando, leidžia patikrinti, ko verta viena ar kita valstybė, politinė sistema, ekonomika ar e, civilizacija tų permainų dydžius na, ir, ir dinamiką galite pasižiūrėti. Jau praeitą paskaitą minėjau ketvirtoje skaidrėje. Čia šio tūkstantmečio dinamika, melina juosta žymi mm, na, tokius vidurkis temperatūros. Na ir galite matyti, kad nuo 9 iki 12 amžiaus temperatūra aukšta su nedideliu nuosmukiu. Vėliau jį ima mažėti, bet tokiais ciklais savotiškais, o tikras kritimas prasideda 16 amžiaus pradžioje ir, ir 17 amžiaus pradžioje. Tie kritimai tiesiogiai palėtė, tiesą sakant, ir Lietuvą. Dažnai ieškoma priežasčių LDK nu, milžiniškos valstybės nusilpime, kažkokiu vidiniu su Lenkai susidėjo, ten krikščionybė pakirto dvasę, dar kas nors tokio. Nieko panašaus. Tiesiog mes patys to nepastebėdami atsidūrėme uh, tokio klimato sąlygomis, kuris dabar aptinkamas, sakykime, pietiniai Suomijai. Beveik nieko užauginti negalima, galima avežas, galima rogius, bet rizikinga žemdirbystė, menkas derlingumas. Na, o tai reiškia mažas pajamas, blogą gyvenimą valstiečiam, o tuo pačiu ir menka miesto augimą, ir aristokratų pajamų trūkumą. O galutinis rezultatas valstybės biudžetas nesurenkamas. Arba surenkamas toks, kad juo remiantis neįmanoma kariauti pastovius karus, kaip tai buvo daroma 12-13 amžiui. Dar daugiau į rytus nuo Lietuvos esančios e, rusų žemės taip pat išgyvena e, didelį spaudimą ir prasideda jų veržimasis į pietus ir vakarus. Na, į pietus ir vakarus nuo Maskvos didžiosios kunigaikštystės, kaip tyčia buvo Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Galima sakyti, kad tokiam savotiškam mikroligmenį Lietuva pakartojo Romos imperijos likimą Romos imperija, kaip žinote, taip pat netlaikė mm, barbarų spaudimą. Na ir pažiūrėkite tą ketvirtą lentelę, pamatysite. E, penkto amžiaus pradžia, staigus, labai staigus klimato atšalimas ir pajuda. Pajuda iš Azijos hūnai, hūnai e, sunaikina sarmatus, po to ima spausti gotus, gotai įsiveržia, įsiveržia, ieško prieglopščio Romos imperijoje ir tas gotų uh, atsidūrimas imperijoje tampa tuo pleištu, kuris Romos imperija, bent jau vakarinę jos dalį, tikrai palaužė. Neatsilaiko. Neatsilaiko Romos imperija, neatsilaikė, tiesą sakant, ir Lietuvos didžioji kunigaikštystė, kurią pastoviai iki Liublino unijos spaudžia tiek Maskva, tiek ir iš pietų totoriai. Na, labai nesigraudinant dėl liūdno Lietuvos likimo, Mm, atšalant klimatui, mm, galima teikti, kad tie klimato sviravimai buvo iššūkių visiems ir visur. Na, galite pažvelgti penktą skaidrę, čia Sibiro pušų Mongolijoje metinių ringių kaita. E, kuo geresnė vasara, šiltesnė žiema, tuo medžio žavės sluoksnis tais metais ta ringė būna storesnė. Tai vėlgi matysime tą, tą patį sviravimą, sviravimą, e, kuris e, na, ženklina jau mano minėtas permainas. Penktam amžiui mažėja rievės, penkto amžiaus pradžioj. 8-9 e, auga, sviravimai 13-14 ir nuo 15 amžiaus prasideda palaipsnis atšilimas, tiesas čia su visokiais bangavimais, bet labai akivaizdu, kad iki 19 amžiaus klimatas tik tai šala ir šala. Blogas derlingumas, klimato atšalimas buvo visų pirma iššūkių mm, civilizacijom, ta prasme, kad Ar jos gali sukaupti pakankamai maisto produktų, pagaminti pakankamai, grubiai tariant, kalorijų, tam, kad e, jų gyventojai galėtų daugiau ar mažiau normaliai gyventi. Tos e, visuomenės ir valstybės, kurios, kaip minėjau, modernizavosi, kurios e, buvo pajėgios keisti žemės ūkį, o europinės valstybės taip, jos buvo pajėgios. Nuo renesanso prasideda įvairios inovacijos žemės ūkėje, bandoma plėsti labai įvairų ne, ne mono ūkį, kad vien tik tai rugius augina, bet uh, išnaudoti bet kokį žemės lopinėlį. Galiausiai jau čia 16-17 amžiai pereinama prie idėjos, jog žemę galima kai kur nusausinti, kai kur e, drekinti. 18 amžiai prasideda fiziokratų tiesiog toksai uh, na, pusiau filosofinis, pusiau pasaulyje žiūrinis, o pas, pusiau tiesiog tokios praktinės žemdirbystės judėjimas, kuomet nusprendžiama, jog reikia gerinti veislės e, auginamų įvairiausių naminių gyvūnų, reikia gerinti javų veislės, reikia naudoti sejomainą, reikia trešti pagaliau žemę, nes čia dar viena bėda buvo Europoje, e, gana ilgą laiką, na tai gana ilgą laiką, na, sakykime, baigėsi tie tamsieji amžiai, devintas amžius, prasideda gyventojų skaičiaus augimas ir prasideda intensyvi žemdirbystė beveik visur, čia ypač vakarų Europoje. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pereinama iš pradžių prie dvilaukio, vėliau ir prie, tri, prie prie trilaukės sistemos. E, vienais metais kviečiai, kitais pupos, trečiais pūdymas paliekama, jame kas nors ganosi tam pūdyme, e, bet e, Bet didėja dirbamo žemės plotas, žemė šiek tiek regeneruojasi per, per liucerno auginimą, na, pupų, žirnių ar, ar kokių lubinų, tačiau jį nepakankamai pailsi. Šimtus metų ariant tą patį lauką, jisai nualinamas. E, kodėl netrešama, sakykime, naminių gyvūnų mėšlo? E, bėda tame, kad nelabai to mėšlo yra. Gyvūnai visi ganomi, tvartose uždaromi tik tai žiemai, tuomet, kuomet e, atsiveda jauniklius, na, o tai viso lavo kokie du, du mėnesiai per metus pietų Europoje, kur dar ir klimatas šiltas ir nereikia ten ypatingų tvartų, tai iš viso tose pašiūrėse gyvūnai pastovi tik tol, kol, kol nepradeda vėl laukti nau, nauja e, žolė. O kai kur ir, ir gana simboliškos, simboliškai tie tvartai atrodo. E, miešlo nesukaupiama, nėra ką vežti, nėra ką, ką laukuose kratyti. Daržam šiaip taip užtenka. Na ir miešlo vertė, beje, tuo metu ten būna, buvo suvokiama kaip didelė vertybė, kai kur Italijoje mokesčius valstiečiai mėšlų mokėdavo, tiesa, paukščių mėšlų, karvelių ar, arba vištų. Visai ten būdavo. Na, e, kaip e, bebūtų, su trašom klausimas buvo labai aktualus ir tik 19 amžiaus pabaigoje jį Europoje vienai par kitai pavyksta išspręsti. Tai pavyksta išspręsti e, surandami guano kiekiai, na, kur nors salose, Pietų Amerikoje ar dar kur nors, kur tūkstančius metų paukščiai gyveno, Tai va tas jų suformuotas dirbožėmis, jis baisiausiai mm, derlingas ir jį veža europiečiai tiesiog kaip kokį sidabrą į Europą, moka rimtus pinigus tam, kad trešti laukus. Dar vėliau pereinama prie mm, cheminių trašų, na, čia jau 19 amžiaus pabaigoje, visų pirma Vokietijoje, e, bet e, šią problemą europiečiai sprendžia. Tai europiečiai sprendžia, o kiti ką daro, o kiti Kiti neturi ką spręsti, neturi kaip spręsti. Klimatas e, pakinta, ryžiai kokie nors e, neauga, kukurūzai neužderi ir prasideda tų valstybių, visuomenių ir tiesiog gyventojų Badavimas, nusilpimas. Nu, ką reiškia, jeigu pastoviai dauguma gyventojų badauja? Jie ieško kaltų ir kaltus randa. Dažnai kalčiausi būna tie, kurie valdo, nes arba jie kažko nepadarė, Arba galbūt jie tiesiog supykdė dievą ar dievus. Na, išvadas valstiečiai padaro labai greitai ir labai paprastas. Prasideda kokie nors neramumai, maištai, karai, dinksta e, stabilumas, dinksta pagarba valstybei ir net atrodytų labai stipri ir didelė valstybė, sakykime, kaimin e, dinastijos Kinė 16 amžiaus pabaigoje pradeda pamažu berėti ir 17 ją tiesiog tą valstybę sunaikina savotiški barbarai šiaurės mandžiūrai. E, kinų nacionalinės valstybės nebelieka. E, kaip atrodė Europą 16-17 amžiuje. Na, tai taip ir atrodė, štai galite šeštoji skaidrai pasižiūrėti į užšalusią temzę. Čia Londono tiltas, kokia ledo lytis, Bendrai, jeigu atsimenate iš dailės istorijos mažųjų Olandų, sakykime, mokyklą, ir ne tik mažųjų Olandų, ten ir Peterį Breigelį vyresnį galit prisiminti, jie mėgdavo piešti nebe religinius paveikslus, o tokias būtinės senas, arba tiesiog kaimo ir miestelio landšaftus. Tai pas juos vienas iš mėgiamiausių buvo žiemos vaizdai. Na, o kas tenai? Belgija ir Olandija. Belgija ir Olandija tie žiemos vaizdai pusnis, Viskas užšalė, kanalais čia žinėja su pačiūžom, vaikai su rogutėm ir taip toliau ir taip toliau. Kada dabar va, mūsų laikais, ar net ir mano atminty, e, buvo užšalę kanalai kur nors Amsterdame. Na, dievas žino kada. 20 e, amžiaus galbūt ten vidury, o gal, gal, gal ir tada jau nebeužšalo. Taigi, klimatas buvo gerokai rūstesnis, na, septintoji mm, skaidriai galite matyti, Londono būdavo tokios ledo mūgės. Irgi tolumoj matosi tiltas, Londono ledo mugės jos e, buvo dėl to, kad iš tiesų ant ledo vykdavo ir jos vykdavo ne vieną dieną. Ten pasistatydavo namus ir namelius ir jose prekiaudavo po 2-3 kartais vos ne 4 mėnesius. E, kodėl čia tos mugės tokios reikšmingos, kad net e, paveikslus tapydavo? Dėl to, kad upė nesiskaito nei jūra, nei sausuma, nei miestas, nei kaimas ir dėl to ten toj mugiai buvo galima pardavinėti be jokių ypatingų mokesčių. Žodžiu, labai labai gera tokia laisva prekybinė zona. Na, matote, ten 1688-9 žiemą, kaip atrodė Londonas. Jeigu buvote Londone, dabar pažiūrėjus į Temzę, koks ten tas vanduo teko, kokio tirštumo, kokios spalvos ir, ir panašiai, tai aišku, galima suabejot, ar jis iš viso kada nors e, sugebėtų užšalti, kad ir prie minus 60. E, bet tais laikais Temzė buvo gerokai švaresnė upė, Ir, ir, ir, ir temperatūros buvo tokios, kad e, ledas nebuvo kažkokia išimtim. Tai buvo tiesiog taisyklė. Taip pat, e, na, čia aštuntoj skaidrėje galite pasigrožėti Veneciją, 708-9 metai, didžioji žiema, kuomet užšalo Venecijos kanalai, taip, didelis žiaugsmas, galima čiažinėti, gal, galima, galima linksmintis, bet, sakykime, Prancūzijai ir, ir Ispanijai džiaugsmo buvo mažiau. Čia tie 9 metai skaitėsi, kaip buvo įvardinti amžininkų, kaip saubingiai metai. Nes na, graviūra yra, kad štai ten skurdas, sunikimas, e, karai ir, ir visuotina mirtis. Kasgi ten nutiko? Atšalo Prancūzija, atšalo taip, kad ten per porą dienų e, sušalo apie 20 tūkstančių valstiečių tiesiog per naktį. Na, pasižiūrėjau, kokiagi jau ta ten temperatūra tokia baisi buvo Celsijų skaičiuojant. Lietuvio akim tai nei šis, nei tas. Ten buvo apie minus 17. E, bet turėkit omeny, kad prancūzijai nei jie namus tokius kaip Lietuvoje ir Šiaurės Europoje statėsi, nei jie krosnis turėjo, nei jie normalius žiemos rūbus. Na, gražu pažiūrėti, aišku, nuotraukose ten koks namelis su, su e, žydiniu, kuris dar ne šiaip žydinys, kad vidury būtų, bet e, trys vos neto žydinės sienos išeina į lauką. O gali ir iš viso be žydinio langai kažkokie viengubi, na, gražu, gražu, iš akmenų padarytas, ne, ne, ne iš plytų, be, be jokio tarpo, be jokio apšildinimo. Atrodo gražiai, ne, nesiginčiu. Turistam fotografuotis gražu, bet iš tiesų, jeigu savaitę minus tegul ir 17, tai to, toks namas virsta šaldytuvu ir jame gyventi neįmanoma. Tas atšalimas, e, dar sykį pasikartosiu, reiškia didelį iššūkį, finansinį iššūkį technologijų iššūkį. Ir galite patys įsivaizduoti, kaip jis paveikia e, tiek Europą, tiek visas kitas e, šalis. Beje, reikėtų pridėti, kad būtent to atšalimo va tokio didžiausių metu Europoje prasideda e, masinė migracija iš Europos. Nes šiaip tai žinot, Amerika atrado 15 amžiaus pradžioje prie Afrikos plaukioja, dieve duok atminties, jau ten kokius e, nuo, nuo 15 amžiaus e, o kai kurie ir, ir, ir 14 amžiui plaukioja. Indija atrado tuo pačiu beveik metu kaip Amerika. Na, atrodytų, sėski laivą ir, ir, ir plauk. Niekas labai nesiveržė. Plaukdavo, plaukdavo, bet plaukdavo tokie, kur arba prekiausiu užsidirbsiu pinigų, arba A, apie plėšių surasiu Eldorado, parsivešiu daug sidabro ir aukso. Na, arba iš bėdos tokie, kad m, mm, pasodinsim, nes Europai neauga, nežinau, tabaką kokį nors, ar, ar vėliau kavą, ar cukrašvendrės, irgi užsiimsim biznių. Mm, prisigaminsime mm, produkcijos, parduosim, užsidirbsim pinigų ir grįšim į Europą. Tuo tarpu 17 amžiui, kuomet e, prasideda tos lėtingi nesibaigiantis rudenis, šaltos žiemos, drėgnos vasaros, iš Europos pradeda judėti pirmieji kolonizatoriai, ne lobį ieškantis, o tiesiog ieškantis, kur įsikurti ir kur gyventi. Na, pirmieji tokie, ko gero, buvo ispanai, bet greitai nuo jų ėmė neatsilikti ir e, britai. 17 mm, amžius savotiškas lūžis, nes prasideda tokių persikėlėlių kūrimasis ir Afrikoje, ir Indijoje, ir Amerikose, ir kur tik tai europiečiai nevyksta, nebe tam, kad uždirbti, apiplėšti ar prekiauti, bet tam, kad tiesiog gyventi. Europa gyvenimo lygis žemėja, prasimaitinimo mm, kaštai didėja ir didėja, tai čia, žinot, dabar susviruoja ten, ten 20 procentų pabrango sezoninis sviravimas kokiu nors maisto produktų, ten ne 20 procentų. Augimas buvo tiesiog milžiniškas, 2-3 e, kartus duonos kainoje 18 amžiuje išauga per porą dešimtmečių ir čia beveik nulinės infliacijos sąlygom. Na tai galite įsivaizduoti, e, ką jautė eilinis gyventojas. Bėgo kas tik tai kur galėjo. Bėgo tame tarpe ir, sakykime, rusai, kuo toliau nuo, nuo šiaurinės Rusijos į pietus arba į pietų Sibirą. E, bėgo prancūzai į Afriką, judėjo jau mano minėti Britai į Ameriką mm, ir, ir taip toliau ir panašiai. Mm, išjudino, išjudino didelę žmonių e, mases. Na, visas tas atšalimas, e, galite devintoj skaidriai pažiūrėti, e, čia Islandijos ir Norvegijos ledynų storis matuojamas, na, ledynmetis, e, aišku, šiaurės, šiaurėje jisai ne, ne, ne taip tos ledų tirpimas ir susikaupimas akivaizdus, bet vis tiek galime kalbėti apie tam tikras tendencijas. Štai iki 8 tūkstantmečio, čia jau mano minėtas mezolitas prasideda, atšilimas didysis atšala, ledų storumas sumažėja tiesiog drastiškai. A, kaip tą storumą nustato grėžiniais paprasčiausias e, ledas, kai, kai, kaip ir medžio rinkės, jisai metai po metų, kiek prisninga, e, tiek, tiek ir išauga grėžimo šurfų būdu galima visiškai puikiai nustatyti, kurie metai buvo e, šalti, kurie šilti, ar, ar tas šaltumas ir šiltumas buvo ilgalaikis ar trumpalaikis. Na tai va, šitoj skaidrėje galite pasižiūrėti, e, kad iš tiesų staigus labai atšilimas mezolite, po to prasideda šioks toks e, atšalimas paskutinį tūkstantmetį, na, bronzas, geležies amžius, žemdirbystės, taip sakant, visuotinis įsitvirtinimas ir visur. Šioks toks atšilimas e, mūsų eros pradžioje, sviravimai įvairūs ir tiesiog drastiškas šuolis 17-18 amžiui. Mm, ledų storio ir ledų kiekio išaugimas. E, tie išaugimai, jie ir klimato kaita, jie amžininkų dar pasikartosiu, nelabai buvo pastebėta ir nelabai buvo fiksuota. Taip jie žinojo, kad štai mūsų seneliai gyveno labai sočiai, labai gerai, o mes kažkodėl skurstame. Bet priežasčių ieškojo toli gražu ne, ne klimato kaitoje, nes nelabai ją ir sekė, o greičiau visokiose tokiuose, kad na, gal mes Dievui neįtikome, gal Dievas mus tai baudžia, maža ką, gal e, kokios čia nelaimės nelaimes prisitraukiam ant savo galvos gal blogai elgiamės Na, kartais iš viso susigalvodavo kokių nors kvailyšių, čia Lietuvoje nutiko. Ėmė 16 amžiui, pabandė su metaliniais noragais arti ir kaip tik tie atšalimai ir nederliai ir, ir padarė išvadą, kad mes su metalu žemės apdirbti negalima. Reikia tik tai su mediniais arklais arti, nes, na ką, metalą žemę gadina ir dėl to niekas neauga. Na, buvo ir tokių išminčių. E, kitas dalykas... E, kad o kokios tokių atšalimų priežastis? Atvirai pasakius, mokslas e, to iki galo ir nežino. Na, viena iš versijų, kad saulės ciklai aktyvumo tokie mm, savotiški būna. Kita, kad e, mūsų saulės sistema savo galaktikoje periodiškai įskrenda į kosminį dulkių tam tikrus laukus, na ir, ir paprasčiausiai e, saulė per, per tas dulkes neprasimuša iki žemės. Dar kita versija, kad viskas priklauso nuo CO2, CO2 e, gamina okeanas ir labai didelį anglies dvideginio kiekį išmeta vulkanai. Jeigu vulkaninis aktyvumas sulėtėja, tai tada kaupiasi daug degonies ir klimatas žemėje e, pamažu, kartais ir netaip jau ir pamažu atšyla. Na, sunku pasakyti, e, kiek tame tiesos, bet Bet galima konstatuoti vieną. XIX amžiaus pabaigoje pamažu klimatas ima šilti. Ne taip jau labai greitai, bet tendencija pastovi, nuolatinė ir jį tęsiasi iki šių laikų ir net įgauna tam tikrą pagreitį. E, tai iš dalies sutampa e, su pramonės revoliucija, mano minėta. E, industrializacija ir modernizacija, iš tiesų statomi milžiniški miestai, viskas e, varoma garo varikliais, e, tai yra deginama anglis, milžiniškais kiekiais, mediena ir, argli, ir anglis, garlaiviai, traukiniai, o svarbiausia fabrikai. Na, dešimtoj skaidrai matote New Yorką. Čia dar viso labo 19 amžiaus vidurys, bet jau New Yorkas milžiniškas miestas ir jeigu pažiūrėsite tolumoj, tai tiesiog matysite, kad ten, kur ne reprezentacinės, ne, ne gyvenamos, o tokios pramoninės, daugiau mažiau uosto, e, tose Manhattano dalyse, uosto dalis, Manhattano dalyse tiesiog tvyro dailininko nupieštas, išražytas kažkoks amžinas rūkas. Tai ne rūkas, tai smogas. Tai daugybės kaminų, e, kurie reikalingi gamyklomis rezultatas. Ir iš tiesų, kuo didesnis miestas tais laikais, tuo daugiau kaminų, tuo daugiau smarvės, tuo daugiau smogo. CO2 kiekį žmonės didino, didino dideliais ir, ir sparčiais tempais. Ar tai prisidėjo prie klimato kaitos, kuri akivaizdžiai vyko? XIX amžiaus pabaigoj ir vyksta dabar. Ar na, kita versija, nes taip pat ten, ten čia tam, Tamorino berats vulkanas. Na, 19 amžiuje vyksta keletą labai rimtų vulkaninių įsiveržimų. Mm, ten ta tokia 19 amžiaus pora e, porą metų buvusi e, vasara be saulės arba metai be vasaros nutinka dėl vulkaninių ties, ties, tiesiog dulkių ir, ir pelenų. Visą, visą žemę uždengia. Nu, tai nusėda, bet CO2 galbūt kiekis padidėjo. Nežinau, sunku čia kalbėti. Žvelgiant į tai, kad e, šilimas visuose tuose ir ketvirtam, ir penktam, na, na ir, ir, ir devintam grafikė, jisai e, ne šiaip sau, kad atšilo ir, ir atšilo, jisai, jisai pagreičiu greičiu. Ir tas pagreitis vis didėja ir didėja. Tai turbūt iš tiesų galima daryti išvadą, pritarti globalinio atšilimo e, teorijai, e, kad, kad pusiai e, žmogaus sukurtas industrinis pasaulis ėmė keisti visos žemės klimatą. Atšalimą, atšalimą. Ir nors dabar mes gyvename, na, turbūt na bent jau šiais metais, e, tokiam ore, tokiom sąlygom, kaip gyveno koks nors Mindaugas ir Gediminas, vis tik, vis tik iki 11 ar, ar 10 amžiaus klimato atšilimo yra šiek tiek mm, per anksti kalbėti, kad mes jau taip, jau taip gyvename, kaip, kaip, kaip kad e, tais metais, kuomet Lietuvos vardas buvo pirmą kartą paminėtas Kvedlimburgo analuose. E, klimato permainos e, lėmė įvairiapusės krizės, krizės e, Azijos, Afrikos ir, ir netgi Amerikos visuomenėse. Nes beveik visada tas atšalimas sukelia masinę gyventojų migraciją pastovių bendruomenių įrimą, miestų gyventojų mažėjimą. O kas dar svarbiau, klimato permainos visada atneša masinės ligas ir epidemijas. Iš dalies dėl migracijos, o iš dalies dėl to, kad neprisitaikę prie staigiai kintančių gamtinių sąlygų, nu, žmonės nusilpsta, o jeigu dar dauguma bendruomenių tiesiog badauja, na tai tas badas gali būti e, tokia puikia dirva įvairiausiam ligom, kad jokios kitos geresnės ir neprireiks. Ar e, neeuropinės civilizacijos buvo pajėgios atsilaikyti prieš tokius iššūkius, na, galima konstatuoti, kad nelabai. Daugiau daugiausiai galėjo kažkaip stabilizuoti padėtį, bet čia daugiau daugiausiai. Ta, ta sugebėjo šiaip tai padaryti, sakykime, Persijos imperija – Tuo tarpu Osmanų imperija ir, ir Mandžūrų imperija, na, Kinijoje susikūrusi, jos e, klimato permainų iššūkį nelabai atlaikė. E, beje, e, šitas klimato permainos nori nenori skatino perimti naujas žemės ūkio kultūras ir jas perėmė. Čia tie vadinami kolumbiniai mainai, iš Amerikos atvest, atvežtos įvairios e, veislės, įmamos augalų auginti Europoje. Tai Europoje, tai Europoje, bet ispanai, jie prekiauja su Kinėje labai intensyviai. Jie turi kuo prekiauti. Peru atranda 16 amžiui e, didelės sidabro kasyklas, sidabro iškas, išteklius didelius ir jie į savo kolonijas e, Filipinuose, na, o ten jau lankosi kinų E, pirkliai, jie veža savo sidabrą ir už jį perka viską, ką tik tai nori. E, bet supažindina kinus ir su Amerikos mm, žemės ūkio Mm, jeigu taip galima pasakyti, laimėjimais. Visų pirma, su bulvėm įvairių rušių ir, ir atmainų, bei su kukurūzais ir pomidorais. E, kinam tai buvo labai rimta išeitis, nes pietų Kinijoje klimatas tiko, o ryžio auginimas ten buvo dėl kalnuotos vietovės ir, ir kartais mažokai vandens nelabai tinkama, nelabai tinkama ryžiam. O štai tom naujom kultūrom tiko puikiai ir tai, kad E, Hanių, na, Kinijos pagrindinio etnoso gyventojų skaičius 17-19 e, amžiui nuolatos augo, augo milžiniškais tempais, ten tas gyventojų per porą šimtų metų faktiškai patrigubėjo. E, tai tame buvo nuopelnai būtent va, ir, ir šitokio, šitokios savotiškos pagalbos per ispanų rankas iš Amerikos. Bet tai lygiai taip pat buvo atsakas į mm, klimato atšalimo sukeltas e, iššūkis. Kitom valstybėm, kaip minėjau, sekėsi visaip e, ir, ir, ir, ir dažnai neipatingai, neipatingai kaip. E, bendrai reikėtų keli žodžius pasakyti apie to meto gyventojų skaičių. Kiek kur gyveno gyventojų, tai čia toks klausimas... Uh, į kurį atsakymo normalaus ir aiškaus nėra ir matyt būti negali. Bet e, peržvelkime pasaulio regionus ir pabandykime e, bent jau bendrais bruožais įsivaizduoti, e, kiek kur ir ko gyvena. Bendras gyventojų skaičius viduramžiais, ypač čia po tų visų didžiojo maro, 14 amžiaus badmečių, jisai sumažėjo. Na, galėjo būti nu, apie 300 e, milijonų, galbūt e, pusę milijardo. Bet aš taip manyčiau, kad visgi gyventojų skaičius buvo didesnis ir e, nuo 16 amžiaus iki 19 jisai, jeigu žiūrėti visą žemę, bendrai nelabai kito. Augo, bet augo labai išlėto. Na ir, ir štai kodėl. Vienur dėl įvairiausių karų, badų ir marų gyventojų labai sumažėdavo ir labai greitai sumažėdavo. Taip kaip dabar e, čia net e, įsivaizduoti neįmanoma. Tuo tarpu kitur e, dėl, dėl kokio nors naujų žemės ūkio augalų, naujų technologijų, naujai atrandamų gerybių, atvirkščiai gyventojų skaičius augo ir augo labai sparčiai. Ir, ir tas e, balansavimas tarp vienų etnosų mažėjimo ir išnykimo ir kitų padidėjimo, jisai ko gero, na, kompensuodavo visas nelaimės e, Žemės planetoje. Taigi, na, jeigu 16 amžiaus pradžioje buvo šiek tiek mažiau negu vienas milijardas gyventojų, na sakykime 900 milijonų. Tai 19 amžiaus pradžioje ir, ir tiesą sakant, mm, artėjant prie 20 amžiaus, tas skaičius aišku išaugo, bet išaugo netiek jau daug. Iki ten milijardo 200 milijonų. Na, šiais laikais vien Kinijoje gyvena daugiau gyventojų, tiesą sakant, ir Indijoje, negu kad 17 e, amžiuje visam pasauliu. Na gerai, priimkime tą skaičių kaip duotybę, kad apie milijardas gyventojų ir, ir kaipgi jie pasiskirsta pasaulyje. Pasiskirsta buvo labai netolygiai, be jokios abejonės. E, ir, ir Europoje. Europoje, čia vėlgi, ar skaičiuoti Osmanų imperijos valdomas teritorijas ir ar skaičiuoti Rusiją kaip Europą, toks didelis klausimas. Na, bendram išsilavinimui. E, ilgą laiką riba tarp Azijos ir Europos buvo Dniepro upė. Geografai taip sutarė, romėnai taip mąstė, na ir viduramžiais, ir renesansą, ir baroko laikais irgi taip galvojo. Dniepras buvo riba tarp dviejų žemynų. Tai va, galiu pasidžiaugti, kad Lietuva kurį laiką buvo tuo pačiu metu ir europinė, ir azijietiška valstybė, bent jau geografiniu požiūriu, iki Liublino unijos. Po Liublino unijos jau mes daugiau mažiau pasidarėme tokiais grinais europiečiais. O dabar po geografinių įvairiausių patikslinimų mes iš viso esame Europos geografinių geografiniu centru. Galima tik pasidžiaugti dėl geografijos tokių laimėjimų ir dėl Europos augimo, be abejo, irgi galim pasidžiaugti. Taigi, Europoje, jeigu jau taip imti visą Europą, su visais priedais, galėjo gyventi apie 100 milijonų gyventojų. Galėjo ir negyventi, visai, aišku, galėjo būti, bet, bet orientacinis skaičius tegul būna toksai – Afrikoje irgi buvo kažkas panašaus. Apie 90 milijonų, 100 milijonų gyventojų. E, bet čia skaičiuojant su visą Afriką, visą žemyną, su Šiaurės Afrika, vadinamu Magrybu, kitaip tariant, musulmonišką Afriką. Jeigu imti tik tai juodąją, ko gero, ko gero e, gyventojų skaičius būtų mažesnis, ten gal kokie 60 ar 70 e, milijonų. Bet vis tiek Afrika buvo apgyvendinta gana tankiai. tankiai. Azija, kiek ten toj visoje Azijoje na, galėjo būti kokie 400 milijonų, gal ir pusę milijardo, bet ji norom nenorom skylo į atskirus regionus. Na tai turbūt taip ir galima skaičiuoti, kad uh, Kinijos regione, įskaičiuojant ir Vietnamą, e, ir, ir na, dabartinį Vietnamą, tuo metu tokio ne, nebuvo, ir Japoniją, uh, su savo kiek ten 24 ar, ar panašiai milijar, milijonų, na, galėjo būti apie 200, apie 200 milijonų gyventojų. E, Indija. Indijoje subkontinente, čia su dabartiniu Pakistanu, su dabartiniu Bangladešu, dar ten ir Afganistanu, šitam regione galėjo gyventi vėlgi apie šimtas milijonų gyventojų. Tai daug, tai iš tiesų labai daug. Likusiai e, Azijoje Osmanų imperija, Persija, Centrinės Azijos e, įvairios, ne, ne per didžiausias, ne per gausiausias valstybės, valstybės. Ten taip pat galėjo būti apie šimtas milijonų. Tiesa, čia dar ir, ir Arabija pridėjus ir artimuosius visus rytus. Na tai, grubiai tariant, taip, Azija jį ir, ir didžiausia, ir tankiausiai apgyvendinta. Uh, E, bet e, nei vienas regionas nebuvo jau tokio lemiančių, viską apimančių ir, ir, ir juo labiau kažkaip globaliai į priekį toli gražu neįsiveržė. Didžiausia problema yra su tuo, kiek gyventojų gyveno Amerikoje. Na ir ten tie skaičiavimai tokie, jeigu remiamas genčių e, Šiaurės Amerikos tankiu, Tai išeitų, kad ten galėjo kokie 12 milijonų gyventi visam žemynė, bet čia, aišku, nerealu, nes e, buvo tankiai gyvenamos vietovės Mezoamerikoje. E, ir, ir jeigu skaičiuoti pagal tų Jukatano pusėsalio ar, ar dabartinės Meksikos gyventojų uh, buvusi tanki. Na tai tada visoje Amerikoje galėjo gyventi apie 100 milijonų gyventojų. Na tai va ir galite rinktis, e, kaip sau norite, ar, ar 12 ar 100 milijonų. Na tai išmintingi mokslininkai nusprendė, kad galbūt ten gyveno kokie 50, na geriausiais metais ko gero gal 70, gal 90 milijonų. Jeigu manęs paklausite, tai man visiškai negaila tų skaičių ir galim sutarti, kad Amerikoje, na, pridėkim prie jo Australiją, Ramėjo vandenino regioną, irgi išeis, kad ten gyventojų buvo apie nu, kokį šimtą mm, milijonų. Taigi demografiniai reikalai tokie, jeigu žiūrėti į bendrą gyventojų augimą, tai nepaisant visokių nuosmukių, marų, karų ir, ir badų, gyventojų bendras skaičius augo, bet augo labai ir labai lietai. E, procento dalis e, per metus ir jeigu kuriam regione įvykdavo, kaip jau mano minėto Kinijoje, demografinis e, sprogimas, e, nes tai gerai, 17 amžiui ten tų Kinijos gyventojų apie 100 milijonų po manžūrų užkariavimo, 19 amžiui e, jų jau 300 milijonų. Čia buvo tiesiog kažkoks rekordas. Na ir Europa nuo tų rekordų neatsiliko. Jeigu iš tiesų 16 amžiui europiečių buvo apie 100 milijonų, tai 19 amžiui 300 milijonų. Augimas akivaizdus ir, ir suprantama, kad tai, ką kalbėjo apie masinę urbanizaciją, miesto augimą, jis iš dalies buvo buvo nulemtas ir to. Nėra ką veikti kaime. Jeigu žemės derlingumas nepadidėjo tris kartus, tai tris kart padidėjęs gyventojų skaičius reiškia visuotinį na, nuskurdimą, tiesiog elementarų maisto trūkumą ir, ir paprasčiausiai darbo trūkumą. Tuo tarpu į miestus galima judėti, jeigu tie miestai yra. Na ir dar pasakiau, kaip jau sakiau, jeigu ir miestuose nėra ką veikti, tai tada atsiranda galimybė važiuoti, na, kur jau ten nuvažiuosi, nuplaukti per Atlantą ir atsidurti naujajam pasaulį. E, ir XIX amžius tą savo Europos perprodukcijos, demografinės perprodukcijos problemą sprendė labai šauniai apgyvendinamas e, dabartinės e, ir tuometinės Amer... Jungtinės Amerikos valstijas e, bei šiek tiek lėčiau ir, ir mažiau Kanada. Tautų katilas ten iš tiesų buvo, nes norėčiau priminti, kad tuomet, kuomet, kuomet kolonijos, 13 kolonijų sukyla prieš e, Didžiąją Britaniją, atsikrato Britų jungo, įkuria Jungtinės Amerikos valstijas. Tose kolonijose gyventojų skaičius yra toksai nelabai įspūdingas. Viso labo apie 3 milijonus gyventojų, gyventojų kurių tiesą sakant pusė tai tokie prancūzų kažkokie kolonistų palikuonis, kolonizatorių, ispanų, indienai, kai kurie civilizuoti, kai kurie mažiau civilizuoti, e, pietuose e, vergai negrai. Na, tų žmonių, kuriuos būtų galima pavadinti pilnaverčiais JAV piliečiais, labai nedidelis skaičius. Duok dievę, kad pusė iš tų 3 milijonų. Ir štai, tegul ir 3 milijonų valstybė, na 3 milijonai tai čia dešimtadalis Prancūzijos tuometinės. E, pusė Anglijos e, salų gyventojų net ne pusę mažiau čia, jeigu Airijos neskaičiuoti. Airijai daugiau gyveno, tiesą sakant, tuo, tuo, tuo metu, negu Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir masinė migracija štai iš tos gana nedidelės, bet E, noriai iki 20 amžiaus e, berots 1912 e, metų, noriai priimančios visus atbėgėlius, iš kur tik jie bebūtų, šali, tos šalies mažytės išaugo į milžinišką galybę, tame tarpe ir, ir ekonominę galybę. Gerai, tai tiek būtų apie klimato įtaką ir, ir tą tokį klimatinį faktorių. Dėkoju už dėmesį.